23 su sata. Sova Info. Predstavljena je volonterska mreža sveučilišta u Rijeci koja predstavlja bazu volonterskih prilika za studente. Riječki studenti godinama volontiraju na događajima sveučilišta kao što su Europske sportske igre, Student Day Festival i Noć istraživača. Projekt je omogućen bespovratnim europskim sredstvima uz rektoricu Snježanu Prić Maržiju, voditeljicu Studentskog kulturnog centra Janu Ažić i stručnog suradnika na projektu Marka Luku Zupčića. Na predstavljanju mreže bila je i studentica i volonterka Petra Sporčić koja je prenijela svoje iskustvo. Pa evo, mislim da uskladiti nekakvo studiranje sa volontiranjem nije neki, neki preveliki problem. Ono što je meni najdrže je upoznavanje novih ljudi, nekakvo umrežavanje, upoznavanje nekakvih budućih e, kolega možda i stvaranje nekih novih suradnji. Osim toga, naravno, to aktivno sudjelovanje u zajednici koje mislim da je jako važno i ništa, praksa, jako puno prakse. U sljedeća tri dana održava se smotra glumačkih akademija koja je u pet godina okupila akademije iz različitih dijelova svijeta. Predstave se održavaju u filodramatici, a ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju. O ovogodišnjem programu govori glumica i suorganizatorica Sara Blažić. Dakle, ove godine nam dolazi e, Akademija iz Ljubljane i dolazi nam Akademija iz Beograda i mi kao domaćini Apuri, Gluma i Mediji isto nastupamo. Mi otvaramo festival u petak u 20 sati igra predstava Ljepotica iz Linana koja je diplomska predstava treće godine e, Gluma i Medija. E, u subotu igra Beograd sa gostjeničarkom Mirandolinom isto u 20 sati i onda u nedjelju igra Closer Ljubljana u 19 sati je to. Nakon toga nas očekuje koncert e, za žlice i gitaru u Palahu u 22 sata. Udruga studenta kroatistike Idiom i ove godine organizirala još jednu knjiženu večer pod nazivom Riječke perspektive. Pozvani su bili svi studenti sveučilišta u Rijeci da šalju svoje pjesme i kratke priče, a studenti iz udruge odabrali su dvadesetak najboljih. U su se čitali odabrani radovi, a publika je odabrala tri najbolja poetska i tri prozna ostvarenja koji su bili i nagrađeni. Ministrica Blaženka Divjak odgovorila je na pitanje što će biti s maturantima iz Rijeke koji su vikali neprimjerene uzike. To je potpuno neprimjereno. Bez obzira o kakvom se događaju radi, pa i norijadi, treba jasno reći da je to neprihvatljivo. To treba osuditi bez obzira na dob tih ljudi. Treba raditi na tome i u obiteljskom okruženju da se takve stvari ne događaju. Tako je ministrica Divljak za N1 komentirala izgled snorijade u kojemu je nekolicina riječih maturanata ozvikivala za dom spremni i ajmo Ustaše. započeo je Smokva festival, treći međunarodni festival queer i feminističke kulture u Rijeci. Od 23. do 25. svibnja festival će okupiti umjetnike, aktiviste te goste iz Hrvatske, SAD-a, Finske, Nizozemske, Velike Britanije, Španjolske i Grčke. U sklopu festivala održat će se performansi, radionice, koncert i još mnogo toga kako bi se posjetitelji bolje upoznali sa značajem i povješću okvira i feminizma. Svi zainteresirani se mogu uključiti u festival, a više o planu i programu možete pronaći na Facebook stranici. Vrijeme sutra, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a sredinom dana i poslijepodne uz povećanje na oblake. Mjestimice kratkotajna kiša i pljusak. Ujutro uglavnom od 12 do 15, a najviša dnevna temperatura od 19 do 24 C stupnja. S ovu info uredile i čitale Sonja Marković i Ivana Brljak.